mwaramukije mwebwe mwese mwahisemo kubandanya mukurikira ibiganiro n'amakuru bya radio isanganiro ndabaha ikaze mu makuru muri migwi kirundi tubafitiye ayo nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira integura iha uburenganzira ishyirahamwe East Africa Region Project Group bwo gucukura ubutare bwa nikere n'ubundi bubandikanije buri muri komine Musongati mu ntara ya Rutana yaremejwe n'inama shikiranganje yakoranye kuri uyu wa kabiri amafaranga iryo shyirahamwe rizoza rirariha buri mwaka murabyumva murano makuru kugura gukanyisha canke kumisha mafi bigiye koroha inyuma y'imyaka ibiri hari ingorane zo kubika umwimbu w'amafi iyo wabaye mwinshi imvo nuko umweha w'uburovyi wa kijambere debarcadère mu gifaransa ho ku rutumo muri komine n'intara ya Rumonge ugiye gutangura gukora ibyo gukanyisha no kumisha mafi kuva mu ntango z'ukwezi kwanda kwandamukiza buca gutangura navyo nyene muravyumva muri makuru ugiye kuronsa imiti abagendana indwara za diyabete n'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso hypertension n'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu no kurwanya sida bukazo bikora mu ntumbero yo kwitaba akamo abo bagendana izo ndwara bama bateye leta nayo bucana yandi imvugira imesha nkuko bimenyereye ku buri munsi wa gatatu iba yagira kucarico gufatira mu kivunga umuhinga agasigura ko ari ukwitirira ibyabaye umugwi kanaka wose wose utarabye uruhara rw'umuntu umwe kaze mwidonido ryano makuru inamashikiranganje yakoranye kuri uyu wa kabiri yaremeje integuro ihuburenganzira ishirahamwe East Africa Region Project Group byo gucukura ubutare bwa Nikere n'ubundi bubandikanije muri imusongati mu ntara ya Rutana iryo shirahamwe rikazotanga buri mwaka umuriyaridi n'igice w'amadolari y'abanyamerika ku mukiringo c'imyaka 10 uburyo kugira ngo rishobore gucukura ubwo butare muri iki gihe iryo shyirahamwe riremeza ko uburyo bukenewe byaburonse ko giteguriye gutanga ku mwaka ku mwaka amadolari y'amanyamerika miliyaridi n'igice mu kiringo cy'imyaka cumi ni ukuvuga ko yose hamwe yoba angana na miliyaridi cumi na zitanu z'amadolari y'abanyamerika ayo mahera azokoreshwa uku gukurikira ku mwaka ku mwaka mu kiringo cy'imyaka cumi ishyirahamwe east african regional group izoha leta y'uburundi miliyoni amajana atanu z'amadolari y'abanyamerika ni ukuvuga ibice mirongo itatu na bitatu n'ibice bitatu azo azoharugwa mu mahera yinjiye mu kigega ca leta avuye mu butare bwa nikeli ibice cumi na bitanu ku ijana bizokoreshwa mu migambi rusange izo mpande zibiri zizotanguza ibice mirongo itanu na kimwe n'ibice ndwi bizokoreshwa mu gucukura ubwo butare iyi nteguro rero yerekeye ishigwa mu ngiro ry'uwo mugambi irerekana ingene ubwo buryo uzokoreshwa impande zose ziyemeje aya masezerano yo mwumvikana azomara ikiringo c'amezi abiri mu gihe ico kiringo kirangiye igice ca mbere c'ayo mahera kitarashikanwa mu banki nkuru y'igihugu ayo masezerano azocaba imfagusa mu nama nteguza iyo nama shikiranganji iyo nteguro yari yihwejwe mu vyari vyashikirijwe hakaba harimwo ibi bikurikira gusubira kwandika neza iyo nteguro ikajamwo bikuru bikuru gusa ibijanye n'ido n'ido bigakugwamwo gushiramwo ingingo itomora neza ko icemeza ko uburyo buriho ari uko bwoshikanwa mu banki nkuru y'igihugu kwandika ko ku matati yovuka izo mpande zibiri zizoyatorera umuti mu mwumvikano canke yisunzwe amategeko Prosper ntahugwamiye akaba ari umunyamabanga akaba kandi n'umuvugizi wa leta mu gisata c'amagara y'abantu ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu no kugwanya sida bugiye kuronsa imiti abagendana indwara za diabete n'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso hypertension mu ntumbero yo kwitaba kama bagendana izo ndwara bama bateye leta bivugwa n'uburongoye umugambi w'igihugu jere kugwanya indwara ngendanwa kandi zitandukira hariho ishyirahamwe bitwa uh, life of child ryahora rifasha ritanga imiti ya diyabete na hypertension kubana bana batarashikana imyaka mirongo ibiri n'itanu hanyuma uko twaje kuyitanga baguma bashikiriza igisabo leta yo bafasha kugira ngo nabo abo bakuze nabo baronke iyo miti ku buntu ko imiti mwana ashaka isanzwe inazimvye inazimba iyi miti mwashize ku rutonde hari iyo yegereje guta garanti bamwe bakibaza bati ko muri ubushikiranganji bushatse kuyikura hariho nabo maze iminsi ndabibona bavyandika ariko sukuvuga ko ubushikiranganji bwifuje yuko iyo miti itobupfirako ahubwo ni kibaba bw'ubushikanje bwagize kugira twina twandike rijya kete ko twabona yuko harimo abarongoye burere bw'ubuvuzi batariko baraza gutora iyo miti kandi bene kugu bayikeneye tukavuga ati rero harimo amaro azohera azoperima mu kwa gatanu bayatore hama bayahereza ateza kuronka kuko ni miti turonka ku buntu ikabibitswe muri Kamebu yoba byari ibyo twari gutanga iyo miti yonyine. muga murabona hariho n'imiti izohera muri 2020 kandi kurenga iyi umuntu ayitegereje na majenerike bakagira impungenge bakavuga bata majenerike ntavura neza ntakizi indwara icyo cyo mukivuga kwiga y'aba generalité y'aba bifise meme principe actif rero kuvuga ngo abantu ntibazokira ngo kubera ngo barose ngo generike nibaza yuko uko ari uguhuguza bivanye n'ahantu abantu baba cyangwa ibyiyumviro by'abantu hari abavuga gutyo mbwa jewe no guhanga akarorero njye nk'abana biwanje nta mwana wiwanje yigira avugwa n'imiti ya specialite ndabavuza generike kandi mbona bakira muri abo bantu bafite izo ngwara ngendanwa nka diabete baravuga yuko bafashe iyo miti za glycophage n'ibindi ataka rushu bibagirira bagakuraho bakandikirwa insuline mbega umugambi urategekanya insuline ku bageze kuri urwo rugero aho tugeze ubu ni iyo miti dufata ducishije mu kanwa bita perosi iyo miti yo gutegwa biri mu byo turiho turasaba ntibaza yuko bizotinda bigashika turiho turiruka kandi turibaza ko bizokunda iyi miti ikaboneka tuve mu gisagara ca Bujumbura tubandaniriza no makuru yacu mu ntara ya Bururi mu gisata c'imibano aho kubagira ibitungwa mu bibanza bitazwi muri commune Mata n'intara ya Bururi ngo biri mu bituma ubusumwa bwavyo bugwira ni mu gihe icuniro rya kijambere riri mu gisagara ca Mata narimaze hafi imyaka ibiri ribuza amazi ngo ritangure gukora muri commune Matana bavuga ko bariko bararondera uburyo bwo gukwega ayo mazi ariko ngo mu kurindira nta muyanga yanga yosubira kudandaza inyama mu isoko aterekanye urwandiko rusinzwe n'abakuru b'umutumba igitungwa cabagiwe ko byavugiwe mu nama kuri uyu wa kabiri matana yatunganijwe n'ibiro bya buramatari w'intara ya Bururi abashinga amateka n'abakenguza amateka batowe muri iyo ntara ibururi zeno nzambimana muri iyo nama yabereye Matana kuri uyu wa kabiri bamwe mu bajejwe umutekano muri komine ya matana baremeza ko inyama zidandarizwa mu isoko ya matana zimwe zimwe ari z'ibitungwa ngo biba byabagiwe ahantu hatazwi bakagiriza bamwe mu bayangayanga yuko biba ibyo bitungwa bagaheza bakaja kubibagira aho hatazwi abo bajejwe umutekano muri komine ya matana bakavuga ko ibyo bitumwa nuko icuniro rya kijambere riri imatana ryari ryuguruwe icese umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ritaratangura gukora bitumwe nuko atamazi ari muri iryo cuniro abo bajejwe umutekano baga bagasaba ko iryo cuniro ryotangura gukoreshwa ico nabo bayangayanga bagirizwa basaba Jean Bosco Matore umunyamabanga nshingwabikorwa ntahegarizwa muri komine ya Matana avuga komine iriko irarondera uburyo kugira ngo amazi meza ashobore gushikanwa muri iryo cuniro abari muri iyo nama bakaba basabye ko mu kurindira ko amazi ashikanwa muri iryo cuniro atamuyangayanga n'umwe yosubira kudandaza inyama atabanje kwerekana urwandiko rwerekana iyo izo nyama zabagiwe nayo ku bijanye n'ubusuma bwo mu mabutike no mu mazu buvugwa ayimatana abari muri iyo nama basabye yuko abanyagihugu bose bobonesha mu kwatsa amatara ku ngo zabo bongera basaba abadandaza kurondera abazamu koloneli rudasi bandenza amaso buri amatara y'intara y'abururi Bururi akaba yasabye abari muri komite z'umutekano mu ntara yose ya Bururi yuko bokora kugira ngo amahoro n'umutekano bibandanye bitsimbatara mu ntara i Bururi, zeno nzambimana radio isanganiro urakoze zeno nzambimana tuve mu ntara ya bururi tumanuke gato mu ntara ya rumonge aho umweha w'uburovyi wa kijambere de debarcadere mu gifaransa wo kurutumo muri commune n'intara ya rumonge ugiye gutangura gukanyisha no kumisha amafi kuva mu ntango z'ukwezi kwandamukiza buca gutangura ni nyuma y'imyaka ibiri ibyo. gutunganya uwo mwiha bigiyemo utugorane nk'uko Gabriel Butoyi arongoye umunani rw'abarobyi n'abadandaza b'amafi mu Burundi bivuga kubwiwe uzokenera kugura gukanyisha canke kumisha amafi bigiye koroha mu gihe hahora ingorane zo kubika umyimbo w'amafi iyo habaye iyo wabaye mwinshi mu rumonge twakura Jean Pierre Misago kuva itariki imwe y'ukwezi kwanda ndamuhiza buca gutangura ibikoresho bigizwe n'amamashini abiri akanyisha amafi gushika ku rugero rwa dogere celsius cumi n'umunani munsi y'ubusa amamashini n'amafuru yo kuyiga amafi imashini ikora ibarafu n'ubuyungiro bya kijambere biratangura gukoreshwa ku mweha w'uburobyi wa kijambere uri ku rutumo gabriel butoyi arongoye urunani rw'abarobyi n'abadandaza b'amafi mu burundi abivuga ashikiriza ko ibyo bikoresho bizofasha kugira ngo amafi aguma aboneka kandi ku giciro kigendeka no mu gihe ikiyaga cyugaye mbere uyakeneye ayaronke ameze uko yifuza ibi byuma aya mashambure fuade mubona ari hano azofasha gukanyisha kubika umwimbu igihe kirekire gutyo tukazogenda tuzitanga buhoro buhoro buhoro buhoro ku buryo icyo kiringo tuzoba twugaye eh, gishobora guhera amafi ariko araboneka ku isoko abantu bakayaronka badatamye kandi ku giciro giciriritse giciye bugufi kubibaza ko umwimbu w'amafi mu Burundi ari muke ku buryo ico kigo kitazoguma gifise amafi Gabriel Butoyi avuga ko no mu bihugu duhana imbibe bazoshikayo kuyagurayo kubera ibi bintu bijanye n'ibihindagurika ry'ibirere rimwe na rimwe turabona yuko eh, haraho ugenda ugabanuka canke ukaduga cyangwa ukaboneka umwanya muto ibintu nk'ivyo ariko nizera yuko naho tutoronka umwimbu ukwiriye hano abantu abasumyi yuko ifite tutuzozigurira cyangwa tuzozisanga aho ziri kugira ngo turusheho kuzizana muri kino kigo gutyo abenegihugu bashobore kuronka ifi izimbutse kandi bifuza abazokenera bose gukoresha ico kigo mu kubika amafi imiryango iruguruye uhereye ku muryango w'abarovyi wonyene ico kigo cagenewe guteza imbere ashimira ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije bwabeguriye ico kigo ngo bakigenzure mu nyuma y'akagorane kari kahaciye warongoye abarobyi n'abadandaza b'amafi mu burundi asaba ko n'indi ntambwe yotegwa kugira ngo n'iyindi myeha ironswe mwene ibyo bikoresho uhereye ku mweha w'ikabonga jean Pierre misago ku rutumo radiyo isanganiro hewe washyitse aha ni ku isanganiro ku gihe cy'isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo ine muri studio za radiyo isanganiro amakuru yacu tuyabandaniriza mu gisata cy'ubudandaji igiciro cy'umukate cyaradugijwe amafaranga agera ku majana atatu kuva kuri uyu wa kabiri abahingura imikate basigura ko iryo duzwa ryatewe n'uko igiciro cy'ifarini nacyo nyine cyagumye kiduga aho agafuko kahora kigugwa ibihumbi mirongo itanu n'indwi ubu kongewe kw'ibihumbi icumi marianne ndayisenga harongo ishyirahamwe ry'abahingura imikate asaba ubushikiranganje ubushikiranganji bw'ubudandaji gukurikiranira hafi iryo duzwa ry'agasakisaki ry'ifarine farine uravye ukuntu iduga agasakisaki mundwi irashobora kuduga kabiri mbere twayigura ibihumbi mirongo itanu mirongo itanu na bibiri mirongo itanu n'indwi ubugeze kuri mirongo itandatu n'indwi ibihumbi mirongo itandatu n'indwi ku mufuko w'ifarini urumva ko ari igiciro giteye ubwoba cyane hama uri kuraraba ibintu byose dukoresha mu mukate byose byaraduze kugwisa na gatatu amavuta twahora tugura ibihumbi mirongo irindwi uyu munsi tuyigura ibihumbi ijana na mirongo umunani turabaza bakatubwira ko ifarine yaduze kubera ingano atazihari mbere bashaka batubwira yuko ubu bikiri mitende mu minsi iri imbere tudashobora no kuronka ifarini ibyo rero ntabyo tuzi icyo ni ikibazo dutegerezwa kubaza leta ibintu biriko biragenda uko ifarine iriko iradugwa aho hanyuma leta nayo ifata ingingo irabe ingene iyo farine yoyigarukira ahubwo twebwe turiko turakora umukate n'ubu turiko turahomba ni umukate uwo ari wo wose umukate dukora wose utegerezwa ego mu bisanzwe turi ko turaraba inyene turangura naho nyene turacakomereka twebwe gukora imikate gusa tubikora mu ntumbero kugira ngo tubagirire imbabazi ubundi umukate pekupe yagura igihumbi iri ku gihumbi n'amajana atatu yagura bibiri ni bibiri n'amajana atatu urumva ibintu byose dukoresha mu ijambo rimwe byaraduze ku giciro kirenze ubwenge kirarenze ukwemera cyo gituma rero twe ntituduza ahubwo dusaba leta ubushyiranganji bw'ubudandaji bukurikiranire hafi rero ubushyiranganji bubijejwe nibuhaguruke buve mu biro kujya twari twababwiye bakorere ku matere barabe impamvu hanyuma badufashe gufata ingingo mu gisata c'umutekano mu ya Cibitoke umugabo w'imyaka 30 yaritavye imana ku muhinga mu wuyu wa kabiri yahitanywe n'umuyaga nkuba kumugwa mukuru wa commune Bugenyuzi intara ya Karusi inkuru ziva ahi Bugenyuzi zivuga ko uwo mugabo wo muri zone n'umutumba rugazi muri commune muri yo commune nyene yari akora ibikorwa byo gushira mu nzu umuyaga nkuba uva ku mishwarara y'izuba aduze kumanika ku mabati y'inzu icuma plaque solaire kiz zizana uwo muyaga nkuba uva ku mishwarara y'izuba acarafatwa arafatwa n'umuyaga nkuba uvuye ku nsinga z'umuyaga nkuba wa regidezo insinga zica hejuru y'iyo nzu muri regidezo ikarusi bemeza ko nyene iyo nzu yubatse munsi y'insinga zitwara umuyaga nkuba w'iryo shirahamwe ujejwe iryo shirahamwe ikarusi agasaba abubaka kwirinda kubaka ahegereye bene izo nsinga mu gisata c'imibano mu ntara ya Kirundo kutagira uruhara mu itunganya gitongo n'umwimbu ni bimwe mu bibazo bihanze bamwe mu bakenyezi bo muri komine ya Bugabira mu ntara ya Kirundo bituma babana badahuza nabo bubakanye Eric Twizeyimana Twizerimana nako umusanteri w'iyo komine aremeza ico kibazo ko kiri mu matati asanzwe yakira afatiye ku bitegire by'abakenyezi bamwitura ku munsi agahamagarira abubakanye bo muri iyo komine kubana neza no kuganirira hamwe ivyerekeye imigambi y'iterambere ry'urugo rwabo mu kirundo anyese ntaho mpagaze nk'uko bishyikirizwa na Twizerimana Eric imiryango yo muri iyo komine itunzwe ahanini n'uburimyi n'ubworozi aho barimira hamwe ari umuryango kugira ngo baronke umwimbu ariko ngo iyo bishitse umwimbu ukaboneka umukenyezi arakumigwa bamwe mu bakenyezi bo muri iyo komine bavuga ko iryo kumigwa no kutagira uruhara mu itunganywa ry'umwimbu n'itongo byatumye babana nabi nabo bubakanye aho bamwe bahisemwo kwitura abajeje intwaro kugira ngo babatature abandi nabo bahita nko kubyihanganira mu gutinya yuko bokubitwa canke baharikwe ku ruhande rw'abagabo bavuganye na radio isanganiro bavuga ko uwo muco wamyeho kuva kera umugabo niwe mutwe w'urugo agahagarikira inyungu z'urugo kandi n'amatungo y'urugo niwe ayabazwa kuko ngo mu gihe inzara iteye kenshi niwe abazwa igitunga umuryango Eric Twizerimana aremeza ko icyo kibazo kiri mu matati yakira ku munsi afatiye ku bitigira ivy'abakenyezi bagera kuri batandatu gatatu bamwitura ku munsi agahamagarira ingo zo muri iyo komine kubana neza n'abo bubakanye akanabasaba kuganirira hamwe ibyerekeye imigambi y'iterambere ry'urugo rwabo mu kirundo anyetse mpagaze ku bwa radiyo isanganiro vuga undemeshe gufatira mu kivunga ni kwitirira ibyabaye umugwi kanaka wose utaravye uruhara rw'umuntu umwe Jean Claude Nkundwa yanonosoye ibyo gutsimbataza amahoro no gutatura matata asigura ko iyo bishikirijwe n'indongozi bigira ingufu zidasanzwe aba bari inyuma bakavyizera gutyo bigatuma haba amajambo abibugwanko ashikana no kundi yaneze ikivunga kugira ngo rero ivyo bihagarare uwo muhinga abona ko hakwiye inyigisho mu bisata bitandukanye no ku migwi itandukanye y'abantu nko mu mashure no mu migwi ya politike bucana yandi y'imvugire mesha y'uno munsi na Ornella Muco Yumugwi kanaka witirwa mabi yabaye muri kahise biratuma hari abiyumva ko ubusa. Jean-Claude Nkundwa yanonose ibyo gutsimbataza amahoro no gutatura matati asigura ko ivyo bivyura agatima kabi nikoreshwa y’amajamba bibugwanko iyo ufashe ikibi ukacitira umuryango umugwi umwe w'abantu bituma haca haba injyana nyine kuko haba gusubizanya muri uko gusubizanya hakaba nyine gusubizanya bafatiye mu kivunga aho rero niho dushika ahantu agatangura koma amajambo abibugwanko kandi bigahava bishikana mbere no gushaka kujyaniranya mu gihe hagize nk'igihe nk'akarorero hafatwa nk'ingingo kanaka bifashwe kuri bimwe byavugwa byabaye bishobora gutuma haba ingaruka zifatiye ku mabi yo mu kivunga guhera mu kibano no gushika mu nzego igihe uko gufatira mu kivunga bishikirizwa n'indongozi abantu bagenda hagera igihe ah, bahindura umuntu bakamwita ikintu muri icyo gihe iyo bikozwe hoho n'abarongoye abandi birashika rero ku bantu benshi kandi ba bantu benshi bakabyizera bagaca bahagara kuri ya majambo nyine yavugwa ntiyamwagera igihe noneho ukumva abantu batanguye kubihogwa batanabizi bari kure y'aba bandi baba abategetsi ari usanga rero ibintu twokwita ibyaha bitanguye gukorwa kuva mu kibano no mu nzego mbere ugashika biciye no mu nzego zo hejuru bikaba ibintu bibi cyane cyane nk'ibishikitse nko mu nzego usanga arizo umutekano w'igihugu uhagazeko jean claude nkundwa abona ko muri icyo gihe haba hakwiye inyigisho ku migwi itandukanye y'abantu ijyanye no kwerekana ingaruka zo gufatira mu kivunga ni uko hoba guhimiriza na cyane cyane guhimiriza abantu baba bizewe n'abantu benshi kwirinda gukoresha imvugo izo arizo zose mu gihe bazi yuko imitima y'abantu uko abantu biyumvira biciye mu nyigisho mu maradiyo mu mashyirahamwe mu masengero mu migwi yose kugira ngo uko abantu biyumvira byatewe no gufatira mu kivunga no kujyaniranya bigahinduka abantu bagashobora gutandukanya icyatsi n’ururu. abahinga batandukanye mu bijyanye no gutsimbataza amahoro no gutatura amatati bashikiriza ko injyana zitandukanye zagiye ziraba mu bihugu bitandukanye zatewe ahanini no gufatira mu kivunga ornera muco hamwe n'umutumire murakenuye nino kuri yo bucana yandi duciye dusozerera ko makuru twa tubafitiye mwakoze kuyategabiri yakoze na Serafine Hakizimana yamfashije kugira ngo mvuge mu nyumve Jerome Hakizimana niko ndabashikiriza ku bw'uruganda rwa radio isanganiro ndabikebanuye mubandanye mugira umuhinga mu mwiza